<laughs> Não, tá bom, vai, vamos lá. Ah. Que isso? E mesmo calado tá incomodando Falando de mim eu não tô ligando Tá tão fácil assim, só olha pra mim Fala demais, tá me copiando Não queria falar, mas já tô falando Dentro da minha nave tô acelerando O hater tá me xingou e nem se ligou Que a sua fiel tá me paquerando Sua mina deu mole, eu peguei dou um gole Não adianta chorar, pega o choro engole Vai tomar no seu c... sem creta mole Tra Trava na pista, seguindo a risca Tudo que ele me predestinou Que é uma dica, não pisca, se der tu arrisca É zero perdão se tu vacilou Cê fala demais, promete não faz Olhando pra mim, cê ficou pra trás Como ele faz isso, é muito difícil Aprenda com o mestre, é assim que se faz Não tenho tempo pra perder Só tenho money pra ganhar Todos tentaram concorrer mas o pódio é meu lugar, o pódio é meu lugar. Só fala mal, quer ser é igual, invejoso só passa mal. Essa é a real, ponto final. Se morde porque paga um pau. Tô falando sério, não tem mistério, tô sendo sincero, sou realista. É, já tá diferente, anos à frente, bombom na mídia, não é terrorista. Você não tá no meu nível, isso é impossível. Você é apenas aluno, sou um professor, tenta fazer melhor, tentando. reprovado na prova, você não passou. Fala do que fala demais, eu não reprovo. Não fica bravo comigo que foi superado Deixa uma marca nessa mina pra ficar ligado Empurrei até de noite, cê foi bloqueado Se passar na minha rua, nós te atravessa Comédia e talarico, nós não quer conversar Junta tá te bota na coleira, se chorar de uma as bebê tudo falando Não tenho tempo pra perder Só tenho money pra ganhar barras e farra, só barras e barra, só barras e barra, só farras e farra, só barras e farra, só barras e barra, só barras e barra, só farras e farra, só barras e barra, só farras e farra.